mwakoze kuba mwahisemo ibiganiro vya radio isanganiro kaze makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Karusi baridoga ko imbuto y'ibigori mu bwoko bwa pane 53 yatanzwe kuri uyu wa gatanu yabaye nke cyane bituma hari abataha atani kilo baronse murumva icyo mu biro bigejwe uburimyi mu ntara babisigura ko n'icyo basaba bo barimyi abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure yateye muri zone gatumba ubu bari muri site ya Gisagara muri commune Mubimbi mu ntara ya Bujumbura bavuga ko batewe impungenge n'ikibazo cyo kwivuza kuko ivuriro riri muri iyo site rikunze kubura imiti mu gisagara cya Bujumbura tubabwira uko itangwa ry'igitoro gifashe muri kino gihe abakeneye cyo mu bwoko bwa essence bagashima ko bakironka ahariho hose ariko abamazutu bagasaba nabo ko coboneka ku rugero rushimishije mu buga bw'ibyuma hari Albert Nduwayo muri studio muri kumwe na Romualde niyo yabivuze Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro ndasubiye kubaha ikaze bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Karuso idoga ko batarosa imbuto y'ibigori yo mu bwoko bwa pane 53 yatanzwe kuri uyu wa gatanu bavuga ko yabaye nke cyane ku buryo n'abaronse baronka ibiro bibiri ku muryango cyanke kimwe ikiro bakigura ibihumbi bine n’amajyana abiri mu biro bijejwe uburimyi no mu ntwaro bavuga ko intara yose yahawe amatoni mirongo ine gusa kandi hari hakenewe amajana basaba abarimyi kurindira iyindi ishobora kuboneka vuba ariko bakabamagarira kandi no kugura imbuto z'ibigori zimaze kuboneka aho ku biro by'intara bemeza ko navyo nayo yimbuka neza ni nkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye imyidogo abarimyi bashikiriza ijanye nuko batararonka imbuto y'ibigori bagomba gutera narirya ko imvura yaguye mu itangwa ry'imbuto yo mu bwoko bwa pane mirongo itanu na gatatu imbuto yatanzwe na leta abarimyi bo mu ntara ya karusi bakunze cyane kurusha umurimyi yaronse byinshi yahabwa ibiro bibiri abandi kiro kimwe kimwe abandi inusu abandi nabo barabura kuko ku mitumba ku mitumba aho byariko biratangirwa byagiye birahera hari abantu bataronse nk'uko babivuga abanyagihugu bakaba bari biteze kuronswa imbuto ikwiye narirya ko intara ya karusi ikunze kuba mu za mbere mu gihugu zegeranya umwimbu mwinshi cyane w'intete z'ibigori igiterwa abanyakarusi bijukiye cyane kurima abaronse iyo mbuto ya pano mirongo itanu na gatatu bagashima ko bayironkejwe ku mafaranga make ibihumbi bine n'amajana abiri ku kiro kubera ko leta yafashije iratanga amafaranga mu nama yo kuri uyu wa kane inama yategura ishikirizwa yiyo mbuto ya leta mu barimyi abarongoye intwaro n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara hamwe n'abajejwe umutekano barashikirije ko iyi ntara ya Karusi yaronkejwe itoni mirongo ine gusa ku itoni amajana abiri yari yas basavye ku barimyi bari muri iyo ntara bagasaba ko abarimyi borindira ko hashobora kuboneka ibindi bigori bongera basaba ko abarimyi muri iki gihe bogura imbuto zamaze kuboneka mu biro by'ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo izo mbuto ngo zikaba zihari rero bozigura izo mbuto ni nk'iyo mu bwoko bwa vetrua niyo mu bwoko burakeye ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro Abo bakenyezi baba muri osite ya Gisagara iri muri zone Matyazo muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura bimuriwe muri osite nyuma yo gutegwa n'amazi muri zone ya Gatumba bamenyesha ko bitaborohera iyo bakitswe n'amagara kuko ivuriro riri muri osite akeshi rikunze kubura imiti. Leta nakitakoze e, mu kutwegereza ibitaro ngendanwa hajya e, eh, novuga ko arababikoreramo bataduha ubuvuzi bukwiye ikijyanye no kwivuza imiti irashobora kuba mike tukagenda tukabura imiti bakavuga ko imiti yaheze rero iyo mbonye ngiye uyu nkabura umuti sinoca mvuga ngo abandi ntibavugwa kuko sinamwe ndajyayo jewe mvuga ukuri sinja kubeshyura abantu naragiyeyo ubwa mbere ndabura imiti ubwira kabiri ndabura imiti mugo ubwira gatatu narayose iyo site isanzwe ifise n'ikibazo cyo kutagira ruse abaniha washe gushikana umudamu hariya ku macyazo usanga byamaze kuba nyene uca ubyumva nawe nyene nkashika hariya nkasanga n'ipantaro jewe yamaze gutoha mawe n'imana vianney nawe ashikiriza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko yigeze kugendera iyo site abajejwe amagara y'abantu ngo icyo gihe bace bazana ruseha baniha ariko inyuma y'iminsi itatu ngo ntibasubiye kuyikubita ijisho twageze kubona umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'uburundi yarigeze kuza ngaha barazanamira hasi bayimaze ibyo nk'iminsi nk'itatu mugabo nyuma y'ibyo birori biheze ambirasi yacigenda ubwo bukene bwa rusayabaniha buri muri iyo site ya gisagara buremezwa na Abdul Karimu Muzinga irongoye agasaba bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bwotorera umuti icyo kibazo ukwivuza tufise ishyirahamwe Global Development Community ryadufashije ivuriro ngaho twaba dufise na Fondation Stam ikibazo gihari ni uko nk’ababyeyi yifuza kwibaruka barabura aho bibarukira mva bica bisaba ko tubakura aha gushika imacyazo imacyazo naho naha ni bitanu nta ambulance kenshi tuba twatwaye ku nderuzo ne kugira ngo nyine muze muroroherwa niba ari kurose ambulance nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bose twabasaba yuko hoboneka ambulance muri site gisagara isite ya gisagara ikaba irimo imiryango irenga igihumbi igizwe n'abantu barenga ibihumbi bitandatu mu gihe ari igenewe kwakira abantu amajana atanu na mirongo ine na batanu urongoye mu w'igihugu jeje gukinga biza n'isibe akaba aherutse kumenyesha kw'abo bantu barenga ko bazokwimurirwa muri site ya gateri iriko irategurwa muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke Amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisagara ca Bujumbura abagendesha imiduga inywa igitoro cyo mu bwoko bwa essence bashima ko muri no misi bakironka vyoroshe ku bituro kidandarizwa ko hagati aho abafizi z'inyuma mazutu basaba nabo ko coboneka ku rugero rushimishije Jean Marie Mayonga kuri wa gatandatu yatembereye ku bituro bimwe bimwe adutegurira ino nkuru ikurikira mu bibanza bitangirwamwo igitoro twagendeye aho ni nko kuri sitasiyo ribise rubutanyerera igitoro cyo mu bwoko bwa esanse cyatangwa ukuri kwamye nayo ico mu bwoko bwa mazutu imodoka zikizanye zari zihashitse kuri sitasiyo bita Galerie Greek iri kuri Boulevard Doriprona nta gitoro cahaboneka kuko ngo bari baheje kugitanga cyo kimwe no kuri sitasiyo face à iri kuri iryo barabara nyene Boulevard Dori Prona batubwiye ko barindiriye guhamagagwa kugira ngo aje kugitora abakoresha ibitoro kimwe na nabanyene ibibanza gitangirwamwo bagashima kona uno munsi ibitoro biboneka atamisunikano je nanwesheje kandi je byanyoheye gose kubera mubona je nari nje mvi safari canshikanwesha bica biranyohera gose kuko naho naciye hose nabonye bitoro biko baritanga neza gose naryoheye gose kubona je ndoka gatoro nta kindi kabisa twiyumva neza kuko ubu turi ko dukora twunguka iminsi ihetse twaronka amaritiro makeya kuko bitari bimeze neza ibitoro by'ubwoko bwa esanse ibyo biriko birabonekana neza na mazutu turayiteze mu minsi iza azoba bimeze nko kwa essence bose hamwe bagasaba ko ivi byobandanya uko igitoro kiboneke cyane na cyane cyane nk'ico mu bwoko bwa mazutu abagikeneye bakironke ku bwinshi dusaba nuko ibi bintu byobandanya uko ko natwe turiko turakora akazi tukabona kariko kagenda neza turaneze bizoboneka uko nyine kuko na essence urabona ko misi heze bitari bimeze neza rero nosaba ko twaguma tukironka uko nyene nk'uko yatanguye muri ivyo bibanza nk'uko twavyiboneye igitoro cyo mu bwoko bwa essence nicyo caboneka ku bwinshi mu gihe ico mu bwoko bwa mazutu ahatari hake bavuga ko kitaraboneka dukubitire mu buraruko bw'igihugu aho bamwe mu gwaruka go muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza bavuga ko bijukiye kurima igitegwa cika wasigura ko wabona ko kibafasha kwikenura muri bya bitandukanye bahamagarira urundi gwaruka kubafatira kakarorero adere niyo nsaba umuyobozi biro bigiye n'ubworozi mu Kayanza hamwe n'ibidukikije ahamagarira abarimyi baba guharuka canke abakuze kurushizaho guteragira ibipimo kuko icyo gitegwa gifasha abarimyi n'igihugu mu gukizanira amafaranga mva makungu reka nkuru tubaze mugenzi wacu Patrick Sengiyumva urwaruka rwo muri komine ya gatara ruvuga ko rwijukiye kurima igitegwa cy'ikawa kandi ngo ko ico giterwa njabukamazi kibafitiye akamaro kanini abenshi muri bo bavuga ko babirabiye ku bavyeyi babo ariko kandi ngo ikawa ibafasha mu bitari bike ndacyari muto ndafise ibipimo by'ikawa bigera kuri bitatu byose hamwe bifise ibiti amajana nk'abiri na mirongo irwi canke atatu niyumviriye gutera ikawa kubera nabona yuko ikawa zifise akamaro kanini kubera nabikura kuri papa wanje papa wanje afise nk'ikawa zirenga igihumbi bwanje ndabona kazoza kanje biciye mu ikaba kubera nk'ubu nkizo nateye nkiri umunyeshuri ndatangiye kuzamura je nk'ubu ndageze kubipima bishika kuri bine kandi ivyo byose nivyo naguze mugabo nk'ubu hambavu yaho ndiko ndategura n'ahandi hantu ushobora mu misi iza kuzotera igipimo nitereye nzobwira n'umwana ejo ati kirya gipimo nicyo nateye pana kubwa nico naguze kuko ni nkuko nawe yozotsitara n'ifaranga nawe akigurira saba n'urundi gwaruka rwo mu yandi makomine kwijukira guteragira igiterwa cikawa gwaruka ico tworubarira na jewe ndimwo nuko bokunda icyo gitego kuko nta kindi kintu kizobaha amahera nk'ikawa nanjye nohana urugwaruka yuko bokwijukira gutera ikawa kuko iyo uyiteye irashobora kugufasha niyo waba ushaje kuko na ba sokuru bamerewe neza nuko bateye ikawa bisanzwe icyo twohanura urwaruka rwakazoza k'ejo nuko boraba nk'ababyeyi babo bakaberekera ati nimutere igiti cy'ikawa kugira ngo ejo nabo baze bikenure Adeline Yonsaba umuyobozi w'ibiro bijejwe ugukingira ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza asaba abakiri bato n'abakuze bose muri rusange abaturage kwijukira rwose igiterwa cy'ikawa ngo kuko kibafitiye akamaro kikanagirira n'akamaro igihugu muri rusange nk'uko tubizi igiterwa cy'ikawa eh, ni igiterwa gifite akamaro kanini haba ku barimyi bakirima hamwe no ku gihugu kuko ni kituzanira amafaranga y'agaciro ayo nayo agaheza akadufasha kugura vya nkenegwa mu makungu ngaha tutikorera vyaba vya bitoro ya miti gukora amabarabara ibintu vyose bitandukanye biteza kuva hanze kugira kumbure ubuzima bw'umwenegihugu bushobore kumera neza arico gituma ndabonagira nsabe abakiri bato barutse ubu tubona umenga ntibariko barashaka kwitaho cane igiterwa c'ikawa ko bocitaho bamenye ko burya ry'amafaranga batanga y'ikawa ko twoyashima kandi kugeza uno turabye turavye ubworo leta iguma ikora rero twobasaba ko bose ko bitaho igiterwa c'ikawa gusumba ngaha mu ntara yacu ya kayanza mwomenya ariko kandi ko abarimyi b'ikawa mu ntara ya kayanza basaba ko igiciro c'ikawa cokongerezwa kikava ku mafaranga igihumbi n’amajyana atatu na mirongo umunani kikaja ngo n'imiburiburi ku mafaranga ibihumbi bibiri canke ayarenga ngo kuko ico giterwa njabukamazi kibatwara uburyo bwinshi mu kugikora bakorera mu kayanza patrick nsengimva ku bwa radiyo isanganiro ni hano rero dusozere amakuru twateguriye yakoze Albert Nduwayo yari mu buhinga bw'ivyuma muri studio mwari kumwe na Romarde niyo yabivuze ndabipfurije ibihe byiza ariko mukanya murakurikiye amakuru mushikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ikinyamakuru burundi eko kibaza n’imbi ibikorwa byo kwimba ubutare vyoba bigiye gusubira Burundi Eco cibutsa ko Uburundi bufise ubutare bwinshi n'amakariyeri bitandukanye mu gihe vyoharurwa neza bigahabwa agaciro bikimbwa ku neza y'igihugu vyofasha ko Burundi bushika ku rugero rwo kwigaburira ariko rero ngo ibikorwa vyo kwimba vyarahagaritswe kuva muri bibiri na mirongo ibiri na rimwe ico kinyamakuru candika ko hari vyerekana ko ibikorwa bishobora gusubira kigafatira kwiyemezwa ry'umugambi wo gushira mu ngiro amasezerano yo gufashanya mu gisata c'ubutare hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania ingendo zo guhanahana ubumenyi zaragizwe mu gihugu ca Zambia ahakorerwa ubushakashatsi co bita laboratoire n'amahinguriro y'isima iruhande y'ivyo amashirahamwe manini manini yo kwimba ubutare ariko yitunganya araba ko yotsindira amasoko yo kwimba ahari ubutare bwinshi ariko rero ikinyamakuru Burundi eko kibona ko ukutagira ubumenyi n'ubushobozi hamwe n'abakozi bakwiye bishobora gutuma igihugu kitunguka ku butunzi buri ku gataka kabwo ku bw'ibyo rero ngo birakenewe ko hakarishwa ubwenge mu bijanye n'ubuhinga no ku bajejwe gutunganya ibikorwa kugira ngo habe gukurikirana neza kandi habe umuco mu bikorwa byose byo muri icyo gisata bakongera bagakwega kwega abanyamitahe nk'uko icyo kinyamakuru citaho ubutunzi n'imibano giheraheza k'ibyandika inyubakwa zidatunganijwe neza ziraboneka mu karere kavomerwa ka komine rugombo nk'uko itororokanizo ry'amakuru ABP ryabisanze Iryo tororokanirizo rivuga ko igwirirana ry'izo nyubakwa ziri ku mitumba ya Cibitoke na Rusiga muri zone Cibitoke ababa hafi yaho bakabona ko bashobora gutegwa n'amazi igihe cyose imvura iguye ari nyinshi Eveline Nduwayezu arongoye zone Cibitoke yabwiye ABP ko hari abubaka mu ijoro ibi bigatuma imigende y'amazi yovomeye utundi turere iziba akanebagura ukutamenya kwabarongoye batabona neza ko ako karere kavomegwa kaje nk'inyishu mu ntumbero yo kugwanya ugufungura nabi n'ubukene itororoka rizo ry'amakuru ya BP ribandanya ryandika ko warongoye zone c'ibitoke adashimishwa namba n'abarongoye iyo mitumba batitanga ngo mwe n'ivyo bikorwa bihagarare ahubwo bakabandanya gushira umukono ku masezerano y'ubuguzi bw'inzu zubakwa muri ako karere gashobora gutegwa n'amazi amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikiyago hagati y'amasendika y'abigisha na leta gisa n'icyahagaze ibibabaza ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant cibutsa ko igenekezo rya gatanu ukwezi kw'icumu k'umwaka utashe kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane amakungu ahimbaza umunsi wahariwe abigisha uyu mwaka icivugo no uguha agaciro akamo k'abigisha dufatire ku byiyumviro byabo tugana amasezerano mashasha ku neza y'indero umwe mu barongoye amasendika yabwiye icyo kinyamakuru rava de l'enseignant kwico civugo gihuye neza n'ibiha amasendika yo mu Burundi arimwo bigafatwa rero nk'akamo k'ivyohinduka La voix de l'enseignant kikabona ko ugukorana kw'amasendika na leta byahagaze kuva leta ihagaritse intererano z'amasendika sendika biciye mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi gukorana kw'izo mpande zibiri ngo biracumbagira amajwi y'abigisha biciye mu masendika ngo ntawuyumva uburyo bwose bwo kugerageza kuronka intererano z'amasendika bwarahagaritswe n'umushikiranganji wa mbere mu kwezi kwa kabiri muri 2023 ivyemerewe abigisha barungitswe gukorera ahandi ntivyagiye mu ngiro nk'uko ikinyamakuru c'abigisha La Voix de kibisigura Ibiraro vyo mu ntara ya Ruyigi birabangamiwe mu gihe himirije ibihe by’imvura byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Nete Presse. Iryo tororokanizo rivuga ko ibiraro byo mu makomine ya Kinyinya, Butezi, Bwero na Gisuru byamaze kwata imigaga kandi bikaba biteye ubwoba abanyagihugu n'intwaro muri izo komine atabushobozi zifise bwo gusubiramwo ivyo biraro. Bakibaza ko imvura imaze kugwa atawuzosubira kubicako. Ku ruhande rw'abarongoye intara uhereye kuri buramatari Emehonsene Tabu ngo ako karere karabangamiwe n'ibiza n'isibe akabona ko ubufasha bwa leta bukenewe kandi byihutirwa akaba ari no ngaha turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mwayateguriwe na Mihaye Kanyange afadikanije na Alain Desihebukeye neza ibihe byiza hiwanyu amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru